EHZ eta festivala ebe urbiltzen da, hor gabean azkenean, eh, aintzina doaz eta EHZ eta festivala ustailaren bat, bi eta iruan izango da irisagin biztanena, julen hori buru egunon? Egunon. Biztanena erra merda, irisahin untsa ziste behaz? Bai, bizk untsa gira, esten gira, bizkat, usatzen erri hori. Eta gustatzen bat ez ere. Markak hartzen, zomat garrena izango da hori irisakin? Iru Aipatuko dugu pixkat eh, egitaraua e laster, e, iragarri baitituzi ere azken e, berriak, baina e, ze ispiriturekin hor e, abiantzite ortengo festivalerat. Ebe bon, gure antolatzaile taldearen dako lehen aldikotz uh, egoera normal batean antolatzen dugu ehz eta beraz hori dira berritasun bada. Ez covid hori da, jena Hori da, eta bilmeat emeretzean ere lehen aldikotz egin ginuen beraz hori ere aldaketa izan zen. Beraz ala, uh, animaleko motivazioarekin, espero arro edera izanen dela, eta hasteko voilà, urte osoan lanen aritu gira horretarako, beraz uh, eh, espero untza pasako, pasako dela. Konfiantza zerbaitekin edo ez? Bai, konfiantzarekin, baina uh, bon, ikusiko uh, eh, irregun horrekin pasako diren eta... Mm. Bai, da orain badaulako lasaitasun bat antolaketa aldetik eh, COVID-a ipatzen maituzu, baina eh, bon, dola sei labete edo ez ginekien orain ez? Eh, Asistelaik pentsatzen aurten goa, eta... Hori da, behar ditzen zauku, hori, normaliki COVID-a fini dela, beraz, e, balitza honetan antolatuko dugula EHZ eta uh, eh, boi gara egan ostapenetik eurtakiletik konfientza bat ginoen, eh, espero nuen, eh, balintza honetan egitea eta bon, mm -hmm. ala gertatu da. Bo, lehengo maneran beraz CHZ eta festivala urten eta zakit, uh, ispiritu, ze ispiriturekin erran dut, baina azkenean ere ze ispiritu edo baloreekin EHZ eta festivala urten uh, nori mintzo den festivala da? Ba, jatxeta festivala publiko guzieri mintzoden festivala da. Uh, ala, programazio mailan ere estilo guzietako artistak dira uh, piskatu urtero bezala. Uh, eh, Horren sokoaren dako ere programazio berdezi bat antolatu dugu, antolatu dugu eta izan da antzerkia, izan da dantza, beraz gusto guzien dako antolatu da festival hori aurten ere. Balorean aletik, uh, eh, beti ere be, entzatuko gira ditugun baloreak, eh, balore horroko horiek praktikan eramaitea jatxezetan, izan brigada berdearen bidez edo, edo bai. beste. Bo, eta plaza urridik aurten beraz berriz, hori ere azpimarratzen alda, justuki mm, zuentzat importantea baita, parte bat eh, urridik izaitea? Bai, hori da, 2008an bezala, berriz plaza urridik... Eh, zertzen dugu. Uh, eh, diaz ezin ginen hori egin be, COVID eh, protokoloaren gatik, baina uh, eh, horten bizki importantea idutzen zeugun berriz uh, formatu horretara itzultzea. Hala, iatxestaren leburua da be, kultura eskaintzia publiko zabalari eta ere kultura eskura gerri zaita deneri. Beraz, hala, uh, presioak ere ez dira aldatu, plaza horirik da, hala, guretako kultura, importanta kulturaren demokratizatzea eta denek uh, edo ne horrez baztertu izaitea. Mm. E, presio emendatzea e, aipatzen da, azken garaetan, e, EHS-etan senditzen da, antolaketaren aldetik, eta... E, ez da gertuko inoen, justuki hori da gure helburua, zinez e, presioak mantentzea eta presio justuak eta etikoak mantentzia e, gunean bertan ere. E, naiz eta, ala, eh, arlo guzietan bezala, kultur presioak ikaragarri godirela azken urte hortan. Beraz, eh, bon, horretan ere indarrak egiten ditugu eta gurtako bizki importantea da. Bon, horretan egitarauan txartzeko pixkat, eh, antolaketa ipatuta, egitaraua anitza da, musika, antzerkia, itzaldiak, izango dira ere horretan ere, eh, berdin musikarekin hasteko uh, izen bat agertzen da hor, sepulturarena, sepultura. Zertara heldu dira irisak Nundik heldu dira eta esplikatzen duzu? Ba, deia, deia, deia ea sepultura, eletan ez baina izan batzen. Hariko dira, Europan gaini dira, eta beraz bukan gino, konten aukera, be, sepultura dinaraztea ea txezetara. ara horiek ostirarela narituko dira. Bon, ostirarela, piskat, metal eh, gaualdi bat izanen da, edo jok metal gaualdi bat, eta... Hala, eh, nazio arte mailako talde bat dinaraztea ere interesetzen zaukun, eta gainera, ezagutzen dute festibala eta hortarako din dira ere. Uh Eta beraz, uh, eh, bo, metala, fisten furioz adibidez eh, hori uh, zango da, badira disko berrienak ere, uh, aipatzen alda, disko berrien arabera ere, uh, olako programazioa ere osatu zuzue? Bai, hori da, programazioa egitean, urtero... beh, Uh, nahi ditugu be sorkuntzak uh, plazara ekarri, beraz aurten uh, odei bakosoak uh, terapia albuma atera du, uh, Merina Grisek ere bera album behar du, Vulk taldeak ere, hmm. Afrikun taldeak ere, bon, nahi ditugu ere berritasunak uh, ekarri, eta hori da bala, gure helburuare atxezetan sorkuntzak eta publiko ari, publiko zabalari aurkeztu edo bederen paradaruri emaita taldeak. Mm badira euskal taldeak, hor eh, segitun zerrenda berden boran, nahi batzu, pasadena talde behia ere, baina badira izan gian ezagutzen eh, ez ditugunak, e, eh, e, izai azuke adibidez? Bai, izai azuke, e, lil erri ingurutik helduden japlari bat da, Razor ere, japaren eh, inguruan eh, lanketa berezi bat eramaiten nugu IHS-etan, eh, bederen txatzen gira rapara, rapari lekoa ustea ihs izan daude barroso, izai ezuke, baita ere, rapte mankizun bat antolatzen dugu joan den urtean bezala eskolegiko inbat jablarirekin. Beste talde batzu, hola azpimarratzeko berdin? Uh... Bedelirium tremen, so iparaldean <laughs> berriz izultzen dira, uh, iparaldeko data bakarra izanen da, Ehm, gero, bon, Madeline Han, uh, eh, Bretoinetik elduden taldea, beraz, eh, aukera izan ginoen Madeline ikustea uh, eh, redadegan, beraz, Bretoinako korrikan. Uh, bon, uh, Joseba Tapia, bon, estilo guztietako taldeak izanen dira. Uh, Ez duke bat aipatuko bereziki, voilà, denak baitu zain berriztasunak eta ala. Mm. Gero ere DJ, DJak ukanunte esena bat, Beraz hori Hori da, hori berritasun bat da, pentsian izan dira bi esena, esena bat, eh, beraz esena ondia, eta DJ-en beste esena bat, beraz hori pasen batzen aldira Juanita Badana, Liz Kratzpuri, Horra eh, edo Marko eselektarak DJak, eh, DJ-ak. Baita ere, be Kaling Marian eta Atoem, horiek hostiraleko ostiraleko eta laurumateko gaulia etxiko dute, Eta horrek guretako estilo hori ez baitugu sobra usaila entzutea eskualerian, ben egin nuen ere bai, jatztara eraman eh, piskatze teknoa, elektroa eta... Mm Bo, itzaldiak uh, eh, izango dira, eh, aurten ere, zikiroa ere, ustanena? Bai, laburantzak gamarak antolatzen du bere zikiroa, eta wala, itzaldiak izan dira ospitalea gelan uh, usaian bezala, bai, uh, main bat gaien inguruan. Urririk den gune hortan beraz ere. Bai. Akampalekoa, bai? Beti hor, jale? Akampalikoa beti hor, beti urririk, eh, izan da laguntzen akampalikoa eta festivalarien akampalikoa horten, hori eri behitasun bat da. Ez dute egan, baina musika ipatu dugu, baina antzerkia ere azpimarratzeko da, Le Petit Théâtre de ere hor izango baita, ikusgarri bat emaiteko? Hori da, igandean Le Petit Théâtre de eh, ikusgarri bat emanen du, eh, berazukune berezi bat utzi dugu antzerki, antzerkiari, eta bila, igandean Le Petit Théâtre de hori izanen da, urririk hori ere biztan dena, guretako hori importantea da, wala, mota guzietako kultura dira azpenak uh, eh, plazarat edo pro programatzea EHZ-etan, beraz, wala, eh, antzerkiari ere leku hau zidak Mm. Autobusak ere naskia horten? Bai, autobusak antolatuko ditugu, uh, mauletik, donapauletik, garazitik, uh, endaiatik, hola, eh, uh, Eta mm, eh, laguntzaile bila aizizte beti ere, horten eh, ere? Bala, ere, betiko bat aila, laguntzaileak sekatzen ditugu, beraz uh, izenen maiteko uh, puntu eus webgunean horretuko uh, duzien laguntzaile atalean uh, izena hemen berko da. Jendea falta da? Beti jendea falta da. <laughs> Beti berduk jendea beraz. Eh, hala, ez da, sobra laguntzeli irik zanena. Hala, Eta, bon, zertan dira sakera horiek ere saltzen ari zizte edo? Bai, sakera saltzen dira, beraz taldeak eh, iragarri ditugunetik ebe egunez eguneko sakerak ere erosten aldira. Hor dira, beraz, nahi dozit itzuli bat itea eta dena den ehatxestaren webgunean xe eh, guziak. Ebe ara, urbiltzen da, beraz, uh, ebe uh, berantago ere berriz horretaraziko dauzkitzegun, eh, itzordu batzu biztanena, eta goere, eh, ani izanen baikira urten ere usaian bezala julen uh, oliak buru, minisker? esker zer, eh? Bai,